20 skirsnis. Tam tikromis temperatūros sąlygomis taiga susidara socialinėje atmosferoje. Sukdamas jis įskyla, lekia, gaudžia, plėšia, lygina su žeme, naikina, triuškina, rauna su šaknimis, traukia su savimi didžias ir pasigailėtinas prigimtis, tvirtus vyrus ir bejėgius, protus, medžių kamienus ir šiaudagalius. Vargas tam, ką jis pagauna ir tam, ką užkliudo kelyje. Jis sudaužo jos vieną į kitą. Jis suteikia nepaprastą galę tiems, kuriuos pagauna. Pirmą pakliuvusi žmogų jis pripildo įvykių jėgos, jis viską paverčia svaidykle. Iš akmenuko jis padaro sviedinį, iš nešiko generolą. Jeigu tikėtume kai kuriais slaptosios politikos orakulais, tai valdžios požiūrių maištas nedidelė doze net pageidautinas. Jų pažiūrų sistema tokia. Maištas sutvirtina tas vyriausybės, kurių nenuverčia. Jis išbando kariuomenę, sutelkia buržuaziją, išvysto policijos raumenis, konstatuoja socialinio stuburo tvirtumą. Tai gimnastika, tai beveik higiena. Valdžia po maišto jaučiasi geriau, lygiai kaip žmogus po kūno masažo. Prieš 30 metų maištas buvo vertinamas dar ir kitais požiūriais. Yra universali teorija pati save vadinanti sveiką nuovoką – Filintas prieš Alcestą. Savanoriškas tarpininkas tarp to, kas tikra ir to, kas netikra. Nuoroda. Moliero piesėje Mizantropas, tiesos ieškotojas Alcestas, pavaizduotas kaip priešybė Filintui, kuris susigyvena su karaliaus rūmų gyvenimo rutina ir mėgina prie jos pripratinti ir Alcestą. Nuorodos pabaiga. Jis suponuoja aiškinimą, mokymą, kiek išdido atlaidumą ir kaip papeikimo ir pateisinimo mišinys tarėsi esanti išmintis, bet dažnai pasirodo besanti tik pedantiškumas. Iš jos išėjo ištisa politinė mokykla vadinama aukso viduriu. Tai drungno vandens partija, nei šilto, nei šalto. Ši mokykla įtin paviršutiniška – sutariamų gilumų studijuoja padarinius nesigilindama į priežastis ir iš pseudomokslo aukštybės, ko neveikia liaudės sąjūdžius. Jei pasiklausytume, ką sako šį mokyklą, tai pasirodytų, kad Riaušės sukomplikavusios 1830 metų perversmą atimė dalį iš šio didžio įvykio tyrumo. Liepos revoliucija buvo puikus vėjo gūsis pagimdytas liaudės rūstybės audros, kurią staiga pakeitė giedras dangus. Maištai vėl apniaukė dangų. Šią revoliuciją, kuri iš pradžių buvo tokia nuostabi savo vieningumu, jie pavertė tarpusavio nesantaiką. Liepos revoliucijoje, kaip kiekviename žengime, nelygiai šuoliais pirmin buvo slaptų sužalojimų, maištas juos iškėlė aikštien, galėjai pasakyti, aha, čia kažkas įlūžė. Po Liepos revoliucijos visi jautė tik išlaisvinimą, po riaušių pajuto katastrofą. Kiekvienas maištas visuomet uždaro krautuves, numuša vertybinius popierius, sukrečia biržą, sustabdo prekybą, kliudo verslams, pagreitina bankrutavimus. Nebėra pinigų. Stambios privatinės nusavybės jaučia nerimą, viešasis kreditas pakirstas, pramonė sutrikusi, kapitalai slepiasi, darbas nuvertinamas, visur baimi, visose miestuose juntami to smūgio atgarsiai. Štai kur atsivėrusių prarajų priežastis – Apskaičiuota, kad pirma maišto diena Prancūzijai kaštuoja 20 milijonų, antra 40, trečia 60. Trijų dienų maištas atsieina 120 milijonų. Kitaip tariant, jei turėsime omenyje tik tai finansinius padarinius, maištas yra tolygus didžiam negandui, laivo sudužimui ar pralaimėtoms jūrų kautynėms, kuriuose žūtų 60 linijinių laivų laivynas. Žinoma, istorinių požiūrių maištams nestinga ir grožio, gatvių kautynis nemažiau grandiozinis ir patetiškos kaip miškų karai. Vienur jaučiama girių dvasia, kitur miestų siela. Tenai Žanas Šuanas, čia Žanas. Nuorodam, Žanas Šuanas, Bretanis anglininkas, kontrabandininkas, vienas iš kontrrevoliucinių gaujų vadeivų per Šuanų sukilimą, kuris prancūzų bajorijos ir dvasininkijos sukurstytas ir Anglijos remiamas buvo suorganizuotas atsilikusios Vandėjos ir Bretanės valstiečių tarpe, pirmosios prancūzų buržuazinės revoliucijos metu. Žanas, barikados vadas ir Respublikonų gynybos organizatorius Senmery gatvėje – vienas iš populiariausių 1830 ir 1832 metų liaudės sukilimo herojų. Nuorodos pabaiga. Maištai apšviečia nors ir raudona, bet puikia šviesa visas originalias Paryžiaus charakterio ypatybės. Didžio dvasiškumą, pasiaukojimą, audringą linksmumą. Čia ir studentyje įrodanti, kad drąsa yra išprūsusio proto savybė ir nepajudinama nacionalinė gvardija – ir krautuvininkų bivuakai, ir gamenų tvirtovėlis, ir praeivių nepaisimas mirties. Mokyklos susiduria su kariuomenė. Beje, tarp kovotojų tik tai amžiaus skirtumas, tai ta pati rasė, tie patys stoiški žmonės, 20 metų miršta už savo idėjas, 40 metų už savo šeimas. Kariuomenė visuomet nusiminusi pilietinio karo metu, esti veikiau atsargi negu narsi – Maištai liūdydami apie liaudės bebaimiškumą tuo pat metu ugdo ir buržuazijos drąsą. Gerai, bet ar visą tai verta pralieto kraujo? O prie pralieto kraujo pridėkite apniukusią ateitį, suteptą progresą, geriausių žmonių nerimą, dorų liberalų neveltį, svetimšalio absoliutizmą, laimingą dėl tų žaizdų, kurias revoliucija padarė savo pačiai – džiūgavimą tų, kurie buvo nugalėti 1830 metais ir paskui sakė, mes juk tą buvom numatę. Pridėkite Paryžių, gal ir išaukštintą, bet užtat Prancūziją tikriausiai susilpnėjusią. Pridėkite, nes reikia juk viską pasakyti skerdynės, per nelyg dažnai darančias gėdą įniršusios tvarkos triumfui prieš proto netekusią laisvę. Bendra išdava maištai buvo pragaištingi. Taip tvirtina ši pseudo išmintis, kurią buržuazija, ši pseudo liaudis, taip mielai pasitenkina. Kai dėl mūsų, tai mes atmetame žodį maištas, per daug platų ir todėl per daug patogų. Mes skiriame vieną liaudis judėjimą nuo kito. Mes neklausime savęs, ar maištas tiek pat atsieina, kiek ir kautynis. Pirmiausia, kodėl būtent kautynis? Čia iškyla karo klausimas argi karo rykštė yra mažesnis negandas negu maištas? Bet ar kiekvienas maištas yra negandas? O jeigu Liepos 14 ir būtų kaštavusi 120 milijonų? Pilypo penktojo pasodinimas į Ispanijos sostą Prancūzijai kaštavo 2 milijardus. Net už tokią kainą mes verčiau norėtume Liepos 14-osios. Bet mes atmetame šios skaičius, kurie atrodo tarsi argumentai, o iš tikrųjų yra tik žodžiai – Mūsų samprotavimų objektas yra maištas, todėl ir patirinėkime jo esmę. Anksčiau išdėstytame doktrinierių pasisakime kalbama tik apie padarinius, o mes ieškome priežasties. Mes patiksliname. Antras skyrius – klausimo esmė. Yra maištas ir yra sukilimas. Tai dvi rūstybės atmainos, viena neteisi, antra teisi. Demokratinėse valstybėse, kurios vienintelis pagrystos teisingumu, kartais atsitinka, jo grupiai žmonių pavyksta užgrobti valdžią. Tada visi sukyla. Ir būtinybė kovoti dėl savo teisių gali priversti imtis ginklo. Visais klausimais, kurie seka iš kolektyvo suvereninės valdžios, visumos karas prieš jos atskirą dalį yra sukilimas, o dalies polimas prieš visumą yra maištas pagal tai, kas užima Tuilery karalius ar konventas. Tuilery užpolimas gali būti teisingas ar neteisingas. Ta pati patranka nutaikyta į minę yra neteisi rūpjūčio 10 ir teisi Vandemjero 14 nuoroda. Rūpjūčio 10 1792 m. rūpjūčio 10 dieną prasidėjo liaudės sukilimas – po kurio Prancūzija buvo paskelbta Respublika. Vandemjero 14 1795 metų spalio 5 dieną konvento armija vadovaujama Baraso, perdavusio savo įgaliojimus Napoleonui Bonapartui, numaršino rojalistų maištą Paryžiuje. Nuorodos pabaiga. Iš pažiūros panašu, bet iš esmės skirtinga – Šveicarai gynė neteisę, Bonapartas gynė teisę. Tai, ką sukūrė visuotinis balsavimas, pasinaudodamas savo laisvę ir suverenumu, negali būti sunaikinta gatvės. Tas pats nutinka visiems grinos civilizacijos dalykams. Masių instinktas vakar aiškeregis rytoj gali būti sudrumstas. Tas pat įniršio protrukis yra teisėtas prieš tere ir absurdiškas prieš Tiurgo. Nuoroda Tere Abatas, Liudviko 15 favoritis Markizės Pompadour protekcijos dėka, paskirtas Prancūzijos finansų generaliniu kontrolieriumi ir užsitraukęs didžią liaudės neapykantą. Kai 1774 metais Tere buvo pakeistas Tiurgo, Paryžiaus gatvėse žmonės degino iškamšas vaizduojančias nekenčiamą abatą. Nuorodos pabaiga – mašinų daužimas, sandėlių plėšimas, bėgių gadinimas, dokų griovimas, masių paklydimas, progreso pasmerkimas, daromas liaudės teismo, moksleivių užmuštas ramiusas, ruso akmenimis išvarytas į Šveicarijos, tai maištas. Izraelis prieš Mozę, Atenai prieš Fokijoną, Roma prieš Scipijoną, tai maištas. Paryžius prieš Bastiliją, tai sukilimas. Nuoroda. Ramiusas arba Rame 1515-1577 žymus prancūzų mokslininkas ir filosofas. Už savo pasisakymus prieš scholastinį viduramžių mokslą persikiotas to mokslo tvirtovis Sorbonos universiteto. Baltramėjaus naktį buvo žvėriškai užmuštas savo darbo kabinete, aiškiai dalyvaujant vienam iš jo priešininkų Sorbonos profesoriui Žanui Šarpantyje. Kai Ruso gyveno Šveicarijoje, Nešatelio grafystėje Montikie miestelėje. Grupė žmonių reakcinis dvasininkijos sukurstytų apmėtė akmenimis jo namo duris bei langus. Publijus Cipijonas, afrikietis jaunasis, antrasis amžius prieš mūsų erą, Romos karvedys užbaigęs trečiąjį punų karą, paėmęs bei sugriovęs Kartaginą 146 metais – ir sunaikinęs paskutinę jos tvirtovę Ispanijoje Numansiją. Scipijono priešai Romoje iškėlė jam politinę bylą, apkaltinę pinigų nuslėpimu. Nuorodos pabaiga. Kareiviai prieš Aleksandrą, matrosai prieš Kristupą Kolumbą – tai reušys, šventvagiškos reušys. Kodėl? Todėl, kad Aleksandras su savo kalaviju padarė Azijai tą, ką Kristupas Kolumbas padarė Amerikai su kompasu – Aleksandras, kaip ir Kolumbas, atrado ištisą pasaulį. Šių pasaulių įjungimas į civilizaciją tai toks šviesos sustiprėjimas, jog čia bet kuris priešinimas jis yra nusikalstamas. Kartais liaudis sulaužo ištikimybę savo pačiai. Minė išduoda liaudį. Ar gali, pavyzdžiui, būti kas nors keistesnio už tą ilgą ir kruviną druskos kontrabandininkų priešinimąsi, šį teisėtą Chronišką protestą, kuris lemiamų momentų įsigelbėjimo dieną, liaudės pergalės valandą, virsta šuanyste, susijungia su sostu ir sukilimas prieš virsta maištu už. Niūrus tamsumo pavyzdžiai. Druskos kontrabandininkas įsisuka iš karaliaus kartuvių ir dar su virvagaliu ant kaklo prisisega baltąją kokardą. Šalin druskos mokestį pagimdo, te gyvoja karalius. Baltramėjaus nakties galvažudžiai 1792 metų rugsėjininkai, Avignono žudikai, Kolinjį užmušėjai, ponios Delambal užmušėjai, Briuno užmušėjai, Mikeletai, žalieji girios broliai, termidorininkai, žehių gaujos, rankovės raiščio riteriai, štai maištas. Vandėja tai didžiulis katalikų maištas. Nuoroda. 1792 m. rugsėjininkai, turima omenyje 1792 m. rugsėjo mėnesį vykdytos mirties bausmis. Pone de Lambal liaudis nekenčiamos karalienės Marijos Antuanetis artimoji. Įvelta į rojalistinės intrigas buvo minios užmušta 1792 m. rugsėjo mėnesį. Restauracijos laikais daug burbonams nepageidaujamų asmenų buvo apkaltinti dėl jos mirties. Be kitų, šią dingstimį Avinjone buvo nužudytas Napoleono maršalas Briunas. Mikeletai Napoleono šalininkų gaujos Ispanijoje. Žehių gaujos, rojalistų būrei termidoro reakcijos metu organizuoti Prancūzijos pietuose – nevasaugodami žemės nuosavybę, jie vykdė krūvinas kerdinės respublikonų tarpę. Rankovės raiščio riteriai Angulemo kunigaikščio 1814 metais įsikėlusio Bordo mieste rojalistinė palyda. Nuorodos pabaiga. Sujudusios teisės garsą nesunku pažinti, tačiau jis ne visuomet kyla į sukrėstų, sunerimusių masių, esti beprasmiškų siautėjimų, esti įtrūkusių varpų. Ne kiekvienos aliarmo varpos girdėti bronzos garsas aistrų ir nemokšystį sukretimai tai ne progreso postumiai. Sukilkite, gerai, bet tik tam, kad išauktumėte. Parodykite man, kur jūs einate, sukilimas tai tik judėjimas pirmin. Bet kuris kitas protestavimas kenksmingas. Kiekvienas smurtingas žingsnis atgal yra maištas. Trauktis atgal tai prievarta prie žmonių giminę. Sukilimas tai įniršio priepolis apėmęs tiesą gatvių grindiniai sukilimo išrausyti įskelia teisė žiežirbas. Tie patys grindiniai maištui duoda tik savo purvą. Dantonas prieš Liudviką XVI tai sukilimas. Eberas prieš Dantoną maištas. Iš to seka, kad jeigu sukilimas panašus į tuos, kuriuos minėjome, gali būti, kaip yra pasakęs Lafayetas, visų švenčiausia pareiga, tai maištas gali būti visų nelemčiausias pasikesinimas. Taip pat esama ir tam tikro skirtumo įkaitimo atžvilgių. Sukilimas dažnai yra vulkanas, maištas dažnai šiaudų ugnis. Maištas, kaip jau esame pažymėję, kartais kyla pačios valdžios viduje. Polinjakas, maištininkas, Kamilis Demulenas, valdytojas. Kartais sukilimas tai atgimimas. Visų klausimų sprendimas visuotinio balsavimo būdu visiškai naujas reiškinys, O kadangi visa ankstesnioji istorija 4000 metų buvėje sklidina teisės laužimo ir tautų kančių, tai kiekviena tos istorijos epocha turi jai įmanomą protesto formą. Cezarių laikai sukilimų nebuvo, bet buvo Juvenalis. Nuoroda. Juvenalis 60-144 metai, garsus romėnų poetas, satyrikas – kandžiai demaskavęs Romos aristokratijos papročių palaidumą. Nuorodos pabaiga. Facit indignacijo atstoja Grakhus. Facit indignacijo posmas pasipiktinimo sukeltas. Lotyniškai. Cezarių laikais buvo sienos tremtinys, bet to buvo žmogus, kuris parašė analus nuorodą analai, vienas iš svarbiausių Romos istoriko, Tacito, pirmas antrasis amžius veikalų, kuriame atpasakota Romos imperatorių istorija nuo Augusto mirties lygi Nerono mirties. Nuorodos pabaiga. Mes nekalbame apie didįjį patmo tremtinį, kuris taip pat savo rūstybę užgriuvo realųjį pasaulį, idealiojo pasaulio vardan – į savo viziją sukūrė baisingą satyrą ir metė ant Ramos Ninevijos, ant Ramos Babilono, ant Romos Sodomos liepsnojančią apokalipsis atošvaistę. Nuoroda. Patmo tremtinys – bažnyčios padavimu vienas iš dvylikos apaštalų. Jonas Evangelistas už krikščionybės skelbimą buvęs ištremtas į Patmo salą. Ten jis tariamai turės apreiškimą, kuri sudarė apokalipsis knygos turinį. Joje miglotais ir niūriais paveikslais iškeliamas aikštėn pasaulio nuodėmingumas ir pranašaujami baisūs negandai. Ninevija, Asirijos valstybės apie 14-7 amžių prieš mūsų erą sostinė, užėmusi didžiulę teritoriją, žinoma senovėje gyventojų turtingumu ir ištvirkimu. Babilonas vienas į seniausių Babilonijos miestų išlaikęs politinę, ekonominę ir kultūrinę reikšmę nuo trečiojo tūkstantmečio lygi trečiojo amžiaus prieš mūsų erą. Vėlesnėje krikščionių, ypač apokalipsinėje literatūroje, Babilonas figuruoja kaip išorinio didingumo, prabangos ir pasileidimo simbolis. Sodoma, Biblijoje miestas, Jordano upės lėnyje, Jos gyventojai baisiausių ištvirkimų užsitraukė dievo rūstybę. Draugė su Homora ir dar keliais miestais Sodoma buvusi sudeginta dangaus ugnimi ir prasmegusi bedugnin. Nuorodos pabaiga. Jonas ant savo olos, tai sfinksas ant piedestalo. Galima jo nesuprasti, žydas ir hebrajų kalba pernelyg sunki. Tačiau žmogus, kuris parašė analus, yra lotynas, pasakysime tiksliau, jis romėnas. Kadangi Neronų viešpatavimas primena niūres mecotinto graviūras, tai ir jos pačius reikia vaizduoti tuo pat būdu. Darbas vienu tik graverio rėštuvu išeitų per daug bliškus, į jo įbrėžtas vagelės reikia įlieti koncentruotos, kandžios prozos. Despotai turi tam tikros reikšmės mąstytojams. Grandinėmis apkalta žodis, baisų žodis – Rašytojas padvigubina ir patrigubina savo stiliaus jėgą, kai tauta valdovo priversta tylėti. Iš to tylėjimo seka tam tikras paslaptingas pilnumas, kuris įsisunkia į mintį ir sustingsta į bronzą. Istorijai pasitaikančios priespaudos istorikų veikalose pasireiškia glaustumu. Granitinis jų išgarsėjusios prozos tvirtumas yra nekas kita, kaip kondensuotumas atsiradęs tirono dėka. Tironija priverčia rašytoje siaurinti diametrą, o tai didina veikalo jėgą. Cicerono periodo aštrumas, kurį vos jaustų veresas, visiškai atbuktų į kaligulą. Nuoroda. Veresas, antrasis amžius prieš mūsų erą, Romos vietininkas Sicilijoje. Piktam naudojas valdžią savanaudiškais tikslais, žinomas iš Cicerono kaltinamųjų kalbų. Kaligula Romos imperatorius 37-41 metai reikalavęs, kad jam būtų reiškiama dieviška pagarba, nualino Romą beprotišką prabangą, konfiskacijomis ir nepaliaujamomis rinkliavomis. Jį nužudė pretorijonai. Nuorodos pabaiga. Mažiau užmojo frazės konstrukcijoje, daugiau įtampos smūgyje. Tacitas masto visą savo gale. Didžio širdies dorumas sukondensuotas į tiesą ir teisingumą smogė lyg žaibas. Probėgšmais pasakysime, jog reikia įsidėmėti, kad Tacitas istoriškai nėra prieš priešą Cezariui. Jam buvo rezervuoti Tiberijai. Cezaris ir Tacitas du paskui vienas antrą seka reiškiniai, kuriems susitikti atrodo paslaptingai sukliūdė tas, kuris amžiumis ant scenoje reikiuoja įėjimus ir išėjimus. Cezaris didus, Tacitas didus – Dievas pasigailėjo tų dviejų didybių ir neleido joms susidurti tarp savęs. Teisingumo saugotoje susipuldamas Cezarį galėjo usipulti pernelyg smarkiai ir būti neteisingas. Dievas to nepanoro. Didėjai karai Afrikoje ir Ispanijoje, Sicilijos piratų sunaikinimas, civilizacijos įdėgymas Galijoje, Britanijoje, Germanijoje, visa ta šlovė atperka Rubikoną. Nuoroda. Rubikonas – 49 metais žygiuodamas iš Galijos prieš Pompėją, Julius Cezaris perėjo Rubikono upę. Draudžiama Galijos kariuomeniai riba tarp tikrųjų Romo žemė ir užkariautos Galijos. Tuo Cezaris paskelbė atvirą karą Romos Respublikai. Nuorodos pabaiga. Čia pasireiškia savotiškas delikatumas dieviškojo teisingumo, kuris nesiryžo paleisti ant garsiojo uzurpatoriaus rūsų istorikai ir išgelbėjo Cezarį nuo tacito, pripažindamas genijai išvelninančias aplinkybės. Žinoma, despotizmas palieka despotizmu, net jeigu despotas yra genijus. Ir išgarsėjusių tironų laikais veši korupcija, tačiau moralinis maras dar šlykštesnis, kai valdo niekšingi tironai, Tokių viešpatavimų metu niekas nepridengia gedingų darbų. Ir pavyzdžių ieškotojai, Tacitas ir Juvenalis, su dar didesnė nauda žmonių giminės akivaizdoje plaka gėdą, kuri neturi pateisinimo. Roma bjauriau dvokė prie Vitelijaus negu prie Sulos. Prie Klaudijaus ir Domiciano keliaklupščiavimo šlykštumas atitinka Tirono bjaurumą. Nuoroda. Vitelijus, vienas iš keturių Romos imperatorių, greitai pakeitusi vienas kitą pilietinio karo metu pirmojo amžiaus viduryje, gilėja moralė asmenybė. Vitelijus tapo imperatorium 69 metais ir jau po kelių mėnesių buvo sudraskytas jo nekentusios liaudės. Klaudijus Romos imperatorius 41-55 metai. Jo valdymas buvo laikinas kompromisas tarp senosios patricinės aristokratijos ir raitininkų. Ji nunuodijo jo paties žmona Agripina, turėdama tikslą perduoti valdžią savo sūnui Neronui. Nuorodos pabaiga. Vergų žemumas tai tiesioginis despoto rankų darbas. Jūsų puvusios sąžinis – kuriuose atsispindi jų šeimininkas, skleidžia aplinkui save miazmus. Viešosios valdžios atstovai nedoreliai, širdys menkos, sąžinės lėkštos, sielos dvokiačios. Taip yra prie Karakalos, taip yra prie Komodo, taip yra prie Helio gabalo. O tuo tarpu iš Cezario laikų Romos senato sklinda mėšlo kvapas, būdingas erelio lizdui. Nuorada. Karakala Romos imperatorius 211-217 metais. Žinomas krūvinai susidorojimais ir plėšimais nukariautų genčių tarpe. Nužudė savo brolį Getą ir nubaudė mirtimi 20 tūkstančių jo šalininkų, užmušta savo kareivių. Komodas, Romos imperatorius, 180-192 metai, išgarsėjo žiaurumu ir despotizmu – Senato sprendimu buvo gladiatoriaus pasmaugtas. Helio gabalas, Romos imperatorius, 218-222 metai, ištvirkęs despotas, nužudytas pretorijonų samokslo dalyvių. Nuorodos pabaiga. Šit kodėl pasirodo tacita ir juvenalė iš pažiūros pavėluotai. Tik kai akivaizdumas lieka neginčiamas, ateina jo aiškintojas. Tačiau juvenalis ir tacitas lygiai kaip Izaijas Bibliniais laikais, kaip danti viduramžiais, tai žmogus, maištas ir sukilimas tai minė, kuri kartais neteisi, o kartais teisi. Dažniausiai maištas materialinio pobūdžio faktų padarinys. Sukilimas visuomet moralinio pobūdžio reiškinys. Maištas tai Mazanjelas, sukilimas tai Spartakas. Nuoroda Mazanjelas sutrumpinta žvejo Tomazo Anjelo – 1623-1647 metai vardas. 1647 metais jis vadovavo liaudį sukilimui Neapolyje, nuskurdintame užkariautų ispanų rinkliavomis ir mokesčiais. Pabėgus vicekaraliui visi mokesčiai buvo panaikinti ir Mazanielas paskelbtas Neapolio valdovu, nužudytas vicekaraliaus samdinių. Neapolio sukilimas turėjo atgarsį Anglijoje, kur buvo prasidėjusi buržuazinė revoliucija, ir Prancūzijoje, kur buvo ruošimas antiabsoliutistinis frondos judėjimas. Spartakas, garsus Trakijos gladiatorius vergų sukilimo senovės Romoje, 74-70 metai prieš mūsų erą, vadas. Nuorodos pabaiga. Sukilimas giminiuojasi su protu, maištas su pilvu. Skrandis erzinasi, tačiau pilva, žinoma, ne visuomet neteisus. Bado atvejais maištas, pavyzdžiui, Biuzansė turi tikrą jaudinantį ir teisingą išeities tašką. Tačiau jis palieka maištų. Kodėl? Todėl, kad būdamas teisingas iš esmės, jis įgavo klaidingą pasireiškimo formą. Būdamas nuožmus, nors ir teisus, niršus, nors ir galingas, jis smogė, kaip pakliuvo, įžengė, kaip aklas dramblys, viską triuškindamas savo kelyje. Jis paliko paskui save senelių, moterų ir vaikų lavonus. Jis lėjo pats nežinodamas dėl ko nepavojingų ir nekaltųjų kraują. Pamaitinti liaudį geras tikslas, ją žudyti bloga tam priemonė. Kiekvienas ginkluotas liaudis protestas, net visų teisėčiausias, net rūpiučio dešimtoji, net Liepos keturioliktoji prasideda tomis pat riaušimis. Kol įsigali teisė, siaučia bangavimas ir kyla putos. Sukilimo pradžia – maištas lygiai kaip upės ištaka kalnų srautas. Paprastai įsiteka į okeaną, revoliuciją. Tačiau kartais atsiradęs aukštuose kalnuose, dominuojančiuose moralinėme horizonte, teisingumo, išminties proto ir teisės viršūnėse, susidaręs iš tyriausio idealo sniego, po ilgo kritimo nuo vienos olos ant kitos atspindėja savo vaiskume dangų ir didingame triumfalinėme tekėjime ištvinės nuo šimto intakų – Sukilimas taiga dingsta kokiame nors buržuazinėme liūne kaip Reinas pelkėje. Visa tai praeityje. Ateitis kitokia.